บุ๊กทูแปดสิบตัวจิบลตัวจิบลคำคุณศัพท์สามพลิสวาตเฮรพลิสวาตเฮรเธอมีสุนัขหนึ่งตัวอชฮยอชฮย สุนัขตัวใหญ่ yin her yin เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว عشحين ي عشحين ي เธอมีบ้านหนึ่งหลัง عشون ي ع u n ن ي บ้านหลังเล็ก วูนร์ซึกุวูนร์ซึกุ เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง อัชวูนร์ซึกุยอัชวูนร์ซึกุยเขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งอาร์ ฮัจชิมยิสอาร์ ฮัจเอชิมยิส โรงแรมราคาถูกฮัจเอชิรชาปปฮัจเอชิรชาปปเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกอาร์ฮัจเอชมิชาปมยิสอาร์ฮัจเอชมิชาปมยิส เขามีรถหนึ่งคัน Ащ машинэ иӏ. Ащ машинэ иӏ. รถราคาแพง машинэр лъапӏэ. машинэр лъапӏэ. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Ащ машинэ лъапӏэ иӏ. Ащ машинэ лъапӏэ иӏ. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง Ар романым еджы. Ар романым еджы. นิยายน่าเบื่อ романыр зэщыгъо. романыр з э щ ы г เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง Ар роман зэщыгъом еджы. Ар Роман защугом еде. เธอดูหนังหนึ่งเรื่องอาร์ฟิลมมเยบลูอาร์ฟิลมมเยบลูหนังน่าตื่นเต้นฟิลมมวุซอเพชเฟิลมมวุซอเพชเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง